Petra het do be dan der nos. Tra bet, Peche oa antez un etel er sine genem. Pe film de velet. Ur film skiant fantasi, er vil en egor. Dan che de velet un drase ber pet. La red zo deng wid nul tchen ma we. Mar se wal, zer chen eze. Nan, duel genang chomba an de zishten diliet.